de yo, yo que quiero salir a la calle y, beber y janguear y coger una nota cabrona. No quiere no quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ni bobo que le venga hablando pendeja. ¡Hipa! ¡Oye, Barça! Novio no, culo sí. Te ocupa, va pa'l gym. Buena no, mala sí. Ya sufrió siendo así. Panty casa, que se sí se perdió. Yo no fui la cabrona tan así. Noviecito pa' qué, pa' que mienta. Noviecito pa' qué, pa' que falle. Noviecito pa' qué, Sienta, no fire. La cenicienta se queda aquí en la calle. Noviecito pa' qué, pa' que mienta. Noviecito pa' qué. Ni sienta, se queda aquí en la calle. Ey, lo tienen ofreciéndole el cash. Ya, estoy oliendo el splash. De lejos yo estoy viendo los flash. Llego sola y no está haciendo más. My gosh, yo sé que eso suena de que splash, Ya llegó la hora pa' que Y te tienta, te calienta Pa' que sientas Sí, claro No quiero no, no quiere novio con trago le sirve más Es que está está rica, la tienden solo el tequila la va a uh. Ahora están haciendo daño, desde que le hicieron daño. El corazón está tacaño y no fue culpa de un extraño. No, culo sí, te ocupa, va pa'l gym, buena no mala sí, ya sufrió siendo así. Panty no dice hilo sí, casa no dice calle sí. Se perdió, yo no fui la cabrona tan así. No visito pa' qué, pa' que mientan. visito pa' qué, pa' que fallen. visito pa' qué, si están en fire. La cenicienta se queda aquí en la calle. No visito pa' qué, pa' que mientan. siento se queda aquí en la calle. Sale pa' la disco cuando quiera. Cuesta para romper la carretera. Así salió a bailar, no es que va a culiar. Ella se la vive soltera. Prendí un feeling, le di un martini. Bailamos el reading y estamos chilling. en mi queen como Ivy. Cinturito quinita compré diseñador, mando Botico del feeling. Ah, Ese panticito chiquitico que te compra. No estamos en guerra, pero que yo guardo todos los secretos que tú escondas. Ella juega en todas las posiciones que la ponga. Yeah, the real combination. Ella caso con Sesh. En Medellín, Panamá. Baby girl.